akaba yamejeje ko uyu mwana yoba yakwiswe na se wabo kugeza n'aho acikana amuziza ko yamuhonyangiye ibiharage igihe uyu mwana hamwe n'uwo bari kumwe bariko baramura ibyamwa mu murima wiwe w'ibizino mu bijyanye n'amagara twarabashikirije amakuru ajyanye n'abakenyezi bibarukira mu nta bibarukira muhira ni mu ntara muyinga ibyo navyo bigaca bigira izindi ngorane nyinshi nko kubura amaraso indwara zo mu kigo hatibagiwe ingaruka ku bibondo muganga Eric Nkunzimana rongoye intara y'ubuvuzi mu ntara muyinga akabishikije kuri uyu wa gatatu mu ntara gitega naho imifuko mirongo ine n'umunani n'amaritiro mirongo itandatu vyarafashwe mu gisagara ca gitega ku munsi wa gatatu mu masaha yo ku aho byari kubidandazwa mu bijyanye n'amagendu ibyo bikorwa byakozwe n'abajeri intwaro bafatikanje n'igipolisi muri icyo gisagara ca gitega mu by'ubutare naho turababwiye aho Burundi bwatakaje amakuru menshi harimo ibinogo byimbwemwo ubutare bwa nikereye naho naho ni ku musozi wa muremera muri komine kigamba intara ya cankuzo aho hantu rero hakorera ishyirahamwe ryitwa daniland eh, uruhusha rwo kuronderwa ubutare bukaba bwarwongerejwe inshuro zibiri amakuru akaba n'umuyobozi mukuru w'ikigo kiraba ubutare n'amakariyeri didasi ntirampeba nabyo ni makuru twabashikirije mu bijyanye n'iby'amashengero nabo ngo amashengero yemewe yemewe n'amategeko bashobora gusenga gushika isaha zitatu z'ijoro ku minsi isanzwe inyuma y'amasaha y'akazi bakirinda kuvuza ingoma canke ibikoresho bindi by'umuzika kugira ntibahungabanye umutekano w'abanyagihugu bo mu kibano byashikijwe n'umushikanganje mu vyajejwe harimo umutekano Jevendira ko buca kuruno umunsi wa gatanu harimo mu nama n'abajejwe intwaro n'abarongoye amashengero asanzwe yemewe n'amategeko ku mugo mukuru w'intara ya Kayanza mu by'amabarabara naho ibinogo byibonekeza amabarabara mu gisagara ca bujumbura abayakoresha bagendesha ibyuma bavuga ko ayo mabarabara abonorera ibyuma byabo by'imiduga bagasaba yuko ayo mabarabara abo bimvye ibyo binogo boja bifurira kugira ngo bashobore kuyacamwo ameze neza nayo mu bijanye n'ama tati y'amatongo mu by'ubutungane bamwe mu bahungutse bo muri komine ntara ya Rumonge baridwa ko sene idasanzwe ica imanza z'amatongo n'andi matungo ikwega amaguru hageze gushira mu ngiro imanza baba baratsinze mwavyumvise mu makuru twashikirije Pascal Ngenda kuri yorongoye yo sentare akemanga ko yahagaritse urubanza rw'umuntu yitwa wo mu karonda nako urubanza rwiwe rukaba rwarageze ngo kumvo z'umutekano akavuga ko ariko bazokorana n'intwaro kugira ngo ishyirwa mu ngiro y'urwo rubanza rigende neza nuko ayo namwe mu makuru atari make mwakurikiye cyo kuri radiyo isanganiro mugire cyo mwashikirije ko umwanya n'irwanyu kaze Albert Nduwayo ni muhinga bw'ivyuma ikiganiro kigiye kuremeshwa na Jean Marie Mayonga gira icyo ushikirije gira icyo ushikirije munywanyi wa mbere ku murongo alo mwiriwe neza yego mwiriwe mm, tuganira nande bivugana na leonce ku mubuga igitega leonce igitega yego icyo ntabwo basikirije nk'uko mm. rupfu k'uwo mwana mhm. bo babayoboye ubwoko bw'imana hari igihe cyo kuruhuka basi aha mu iyi muri iki gihe turimo eh, ariko urumva nk'uko umushikiranganji yabivuze urumva ni mu ntumbero y'uko umutekano urumva w'ababanyi hirya n'ino kuko inyoni bariko barasenga bakubita za ngoma bagira ibintu urumva yego gice mushikirije gice mushikirije sayumwe ku makuru mwakurikiye cyo kuri radio sanganiro icyo dushikiriza mm fitindi vraiment twebwe ari abantu abantu canke abantu Mhm. ndabumva tumaze iminsi twumva mm. bashyikiriza ku bijyanye n'ibiciro by'abaye by'isima mm. by'ibinyobwa mhm. n'ibindi ego ni ukuvuga ibintu twebwe muri komine nyanzarake ko ari hose karabaye akamaramaza mm. kuvuga harageze uko umuceri ugeze ku bihumbi bibiri n'amajana atanu mhm. oh, hanyuma isukari ibihumbi bitatu n'amajana umunani isima ibihumbi mirongo icyenda itatu n'indwi mm. tukabandanya rero ku bijyanye kandi n'ibinyobwa mhm. igihumbi n'amafaranga amajana ane mm. rero turi turibaza ibi bintu igituma biri ko biratera bibandanya twebwe mm-hmm. byatuyobeye yuko leta mbyeyi leta nkozi yacu ko hari ibintu bimwe byabuze kwinjira mu burundi sinzi ko byoba aribyo twirimira byaba byabanye byaba bivana n'umwimbu ikintu wese twese hatworiye icyo mm. none abajejwe intwaro ngaho mu gihe hariko abantu bariko baraduza ibiciro ntacu bababwira kumbure canke mwebwe musanzwe nyine mubikenera ivyo binyobwa n'ivyo bindi byankenerwa ntimwegera abajejwe intwaro kugira ngo mabwire uti hari abantu hanaha naho urumva tubona ibiciro bizwi bitari ko birubahirizwa ntacu mubwira rero nyakubahwa mhm. kubijanye n'ibiciro nsagakishwa rumori ubutwara buzi ku mutuzo kwitura ubutunganye mm. ubu twebwe mbere tugira turizire indwara yo hagati mu gihugu nyakubahwa jerubuve mhm. birakobuca yego hanyuma tumubaze twongere tubaze n'ubushikiranganji bujanye n'ibintu by'ubudandaji nibyo mhm. ibi bintu biguma biduga bibaye ndase bisubira twagomba gusaba leta yuko vraiment yo tugarukira nk'umuvyeyi wacu mhm. yemeye ko izoturera erega twe abanyagihugu bato bato niko tuko turahagwa mhm. none umaze kugura ikiro cyumuceri ikiro c'ibigori ifu y'ibigori igeze ku gihumbi n'amafaranga amajana atandatu mhm. none wumva tuzoronka twe turibaza none ibi bintu biriko biragenda gute wa mufuko uzogira icyo ubika hanyuma ya ntuze none wumva wa mufuko uzobika iki ibintu biriko birananirana mm. eh, two turasaba leta vrema ko yotubera umuvyeyi leta ngozi vrema erege karaba twebwe abantu bato niko tuko turapfira radiyo isanganiro isaha zibiri zirenze ku minota mirongo ibiri n'indwi ubundi munywanyi ku murongo mwiriwe neza mm, turi kutuganira n'andi veniste igitega yego gice mushikirije ku makuru mwakurikiye cyo kuri radiyo isanganiro mm. yarumvise uyu muntu ajeje paraseme concentrement mhm uh -huh. makuru y'ubutunzi mhm uh -huh. ukuntu dukwiye gutera imbere ngaha mu gihugu cyacu cy'uburundi mhm. aravuga neza yuko ko birashoboka mu gihe abantu bikora utwabo batari barorohereza mm. ibyo rero nanjye ndamushyigikiye mhm. ibi ndabivuga uko ndabikuye kuko mm. twebwe abantu bato bato ntituba mm. turoroherezwa cyane mhm. mu ncamake turagijwe cyane igipolisi ni kuvuga aho unyura hose usanga hari umupolisi kandi bagufata baguhora ngo nta mategeko ukurikiza amategeko yego mm. ukuvuga mu kuduhana binyegeza inyuma y'amategeko tubifatiwe mm. mm. rero mu ncamake mm-hmm. twebwe icyo dusaba twagomba yuko ndaguha uburorero bukeya ukuvuga twebwe tugiye gusatura amatafari ubona ko dukoresha ingufu nyinshi hari igipolisi kitugeze inyuma ugasanga ukora itafari ngo riha amaheraya kandi wogenda kuraba neza muri leta ayo mafaranga ntiyinjirayo usanga umenga ni nk'agasata barose mm. basoromamwo mm-hmm. wagenda guca uruki rwo guturira ifuru muca mugerekerana mm. waca uruki kugira ngo urondere amakara akagunira ushore uronderemwo nayo urarira umupolisi muragerekerana mm, ariko uh, eh. bazombanza we ndibaza yuko uko guca ibiti urazi yuko amategeko yaravuze yuko atari byiza kwicira ibiti wicaye igiti umuntu yakubaza ati ego none ah, icyo gihe twe tudotera imbere gute mu gihe twerekwa nk'uku mhm. mu gihe basi twe tuje ubujumbura mugabo turagenda urujya n'uruzi ijoro n'umutaga nta bariyeri tubona mu ibarabara mhm. none ibujumba niho bakurikiza amategeko honyine cyangwa igitega wasaba mhm. rero yuko twofatwa ku rugero rungana hanyuma rero kuguma umenga abagizi ba nabi bose bagiye no mu ntara y'urutana ku buryo twese tuba isohokero kubera ngo ni ukubera ngo tudakurikize amategeko urakoze bazombanza turagushimiye mubwira ijoro ryiza aho muherereye Eh, keza tora amahera usimbe ku ibotike hmm? ungurire amayinite ya ekonete yo papa eh. ntuzi ko ushobora kugura amayinite ukoresheje eko kashi yawe kandi amayinite ukayaronka ubwo nyine hmm, ibyo bigenda gute biroroshye cyane eh. ufyonda akanyenyeri amajana na mirongo ine na kane akadirisha ugaca igiharuro kabanga cawe mu gutangura hama ugahitamo kugura amayinite kuri gatatu uhejeje uca igitigiri cy'amayinite wifuza kugura hama ugahitamo kwigurira ugaca wemeza yo urakoze mwana erega nari narasizwe bandanya mugura amayinite mukoresheje eco kugira mugwize muri eco yanyu amafaranga ashika ku bice bine ku ijana vya bonus Radio Sanganiro gicushikirije turashe kumwe na Ruben Duwai muhinga bw'ivyuma kiganiro gicushikirije kiremeshejwe na Jean Marie Mayonga undi munywanyi ku murongo allo ndamwumva utwinite ndabona umenga ntitumworohereje fisito ariko nawe iraragaruka halo mwiriwe neza ni akazina kanyu naho muherereye arufonse mu ruyigi arufonse mu ruyigi ngije mushikirije oh urabona nk'umuceri nawe wari kugwa ibihumbi bibiri mhm. ubu ugeze ku bihumbi bibiri n'amajana atatu rero mm. ngaha ku mutumba wa magamba no kwitega ibiciro byatunaniye kwera mm. ariko mwebwe mushaka ko leta yavuze yuko ngo bazogira intuzeye mhm. umunwa uzoronka icyo urya mm. umufuko nawe ukaronka amafaranga ubika niba tuzubika gute kandi wumva ibiciro biguma biduka hmm. aba bajeje ati ndongera abana bantu cyane mugabo bagatanga imiliyoni n'imiliyoni bari nabitewe ukuntu cyane ati bishyuritse kweri kabiri mm, ngira ngo ababijejwe bazobikurikirana bamenye ingene vyagenze yego n'ubu rero ugarutse kuri icyo kibazo mm. rero turafise umukomiseri mm. niwo muntu wa mbere umenga niwe ashobora mu burundi buzima cyane mm. komine dufise mhm. niwe muntu umenga arakibona abandi bose umenga cyabakubise agasuka ku maso mm, mu bijyanye n'ikiga yemwe eh, mu bijyanye n'ibicuruzwa by'ibiciro bitandukanye mm. eh, hanyuma rero mumenyesha mhm. mwebwe rero twaratelefone kuri buraru mhm. twumva neza ko inzoga zikorwa kandi buraru idasiba yego ariko rero tukumva ngo ziva kuri forode mm. hariho umugabo twumvise ejo bundi yari kwavuga ifatamba eh, aravuga ku bijyanye n'ibicuruzwa by'ibiciro nyine mhm. eh, yari mugenzi wanyu wahamagaye imbere yanyu yari mugenzi wanyu yagisha ashikirije imbere yanyu nuko reka tubashimire y'ijoro ryiza radiyo isanganiro ku isaha zibiri zirenze kuri minota mirongo ine n'itatu uwundi munywanyi aro aro aro yego amahoro cyane yego ni sawa mm, akazina kanyu mutubwire naho muherereye nk'uburyo umushyikiranganje kajya byavuye ku mushyikiranganje umunyanicubahiro we yagombye ko bojyanye n'aho byagenze kujya yego reka turindire kumbure ababikoze ngira ngo bazosigura imvo yego reka turindire ababijejwe bazobikurikirana mu bisanzwe hajya mm. niwe twavuga yoba yabigize humva yari yazi ajya yo kwikubisha agashi hanyuma ntirisubiriye mm. none rero urabona ko leta yari yafashe umugambi wo kugura ibigori birobanuye hmm. bakongera bagashyira ku biciro kanaka mm-hmm. ibigori rero byagutswe byarasitotswe hmm. ku munyagihugu muto muto ntacyo bimaze twebwe twari dusanzwe dutunzwe hmm. n'ibiva mu bihugu duhanye imbere igihugu cyangwa leta yoba hari icyo yoba itwipfuriza twebwe abene igihugu bato bato ko twubaho n'ibyo ari ni ukuri birababaje birateye agahinda ego reka dezire ubushirangaje buremye bujejwe iby'uburimyi kumbure bavyumvise bazigena bazo bikurikirana nyuma yeah. kumbure biturego nuko turabashimiye rero isanganiro undi munywanyi ku murongo alo Ego kweri. Wewe ubutungane buzobiraba. Amategeko nishabereye. Nuko muraturashimye namwe. ku isaha zibiri zigeze ku minota mirongo ine n'itandatu alo alo mwiriwe neza mahoro hmm, tuganira n'andi iki gerari muvuga no ku ntega muri kirundo gerari ku ntega mu kirundo gerari eh, mu kirundo mu kirundo ku ntega yego gishe umushikirije rero ku makuru mwakurikiye ndabumva ndabumva hari amakuru avuze ku isanganiro yego ariko yuko imbiza zo mu rwanda n'ubundi zigiye kugururwa mm. Girari mu kirundo nuko ukatubwira ibijanye n'imbibe undi munywayi ku murongo alo mwiriwe mwiriwe cyane akazina kanyu eh, Desire Bujumbura Desire Bujumbura gije mushikirije Eh je nako bushikiriza mm. kurya muntu w'umuvyeyi natari we yari yamwibarutse numvise umengano wo mu miryango mm. yakubise umwana maka ubuzima buramuvako mm bagafire ba mbaye mwana kandi je sidavyumva none kubera yaho nyanza ibiharage ihage gaca ariguzwa n'umuntu mhm. abirirwaye ni gutahura kweri niyo muntu nawe nyera abwiye kubanza gupimwa kweri none najya ariko umukebura yo umukebura nk'urushinga hari umwe naho nyine ku maguru naho nyine guhara umuntu badakunda kubita abantu yego muri bakayabakorera bakayakora ayo mabara barumva ko bikira ibyuma mhm. n'ibyuma urabona biguma biduka abijyanye n'abajya batimba b'igitegana bwite mwihangane mm. biragoye biragoye rimwe rimwe mm. ego mugabo bijeje barabakaba umuco bakabasubiza akanoti kabo nyine numva bakoresheje mugamenga biragoye kugira amahera asubizwe kuri aba ariko kuvugurura n'ubufu bw'abana abana nyine ko byase ko bajabuka Eh, ababijejwe bazovyiga mugire imirimo myiza mugana muradukurikirana muze mutubwire ukuntu vyagenda natwe turabashimiye mugije yego gukubita umwana nk'uko yahunye mu biharage birabishe kubona yica umwana burema mm. uwo mubyeyi nibaraba ikintu bamukorera n'ahandi hoho n'abandi badoca babwira babonekeraho kugira ngo bazosire gukora ibara nk'iryo ikindi nacyo navuga ni mu bintu by'igitoro mhm. urabona ko igitoro cananiranye zirema ntibapfume baraba twegera mu burundi ko buri gitoro buri bindi mm. bopfuma bakiduza ibeyi mu gato kakironka tukakironka tutahabishize twege manje mm. twe twaramenyereye yego kubera wiri gutoneye igitoro ukakibura ariyo dufate imaruye wari kuronka yo kurya ukaca wirirwa udakoze harya birabishe mm. ego vremani bapfume baraba kuko twobura igitoro twobofuma bakiduzibe imboga tukakironka urakoze cyane juvenali ikindi nacyo novuga ni ibintu by'indya mm. ibyo bintu by'indya murabona ibintu ibintu by'ubu nyene bimeze naho biduga mhm. baratangura barabe yuko ngira namabara barayabaye nabi kugira ngo ibyo kurya biduge yego rero nico nibaza kubera ibintu byose kubera ndiko ndaraba ntangura kuraba ahantu duca mm. yego mwe muri ko muraraba ibintu twe nihera ko ndumudandaza yewe mhm. mparuye urabona nzananye iryamatana iby'imatana dushika mhm. ku musaga mhm. urabona uzanye utuntu twawe ntidushikane amahoro kubera amabarabara yarabaye nabi haruye wari kuzana byinshi uzana bikenye nicyo gituma abo bantu bavuga ko ibintu biduga barabanza baraba amabarabara dufise ngaha mu burundi iyo nameze yego dufate mpari uyu uri kuraraba nk'aha dufate mu gisagara cya bujumbura mhm. nta barabara dufite byinjira mu gisagara cya bujumbura muri ko muraraba mm. nicyo bituma abo bantu ariko baravuga ati ibintu biduga ni kuraba ababyeyi bakegera abana babo bakabaha indero kubera mm. niko ndaraba urugero tugeze ko mm. indero y'abana yabaye ndase kuko abahungu ubu dusigaye ducaha amadoro rwose mhm. kuko ndabumva Giricho shikirije Giricho shikirije